Les 11 de la nit i 31 minuts. Hola, què tal? Bona nit, benvinguts i benvingudes a Esports 97 nit. Temps de ràdio per a l'esport en la sintonia de la 97.7 Ràdio amb el treball en redacció de Sala Folgado i d'Arturo Delgado al front del control de so. Vos saluda com cada nit Manolo Montal. Vos recorde que es podeu sintonitzar mitjançant el 97.7 de la FM, l'aplicació per a dispositius mòbils Apple i Android en el TuneIn, com la 97.7 Ràdio i en el canal 23 de la TDT i la nostra web, la 977.com. I a més, Teniu el Twitter oficial del programa, arroba esporge97nit, arroba esporge97nit, on la pregunta que vos fem és la següent. Vos sembla, Nani un jugador adequat per al nou projecte del València? És la pregunta que fem. Arroba esporge97 dit. Vos sembla, Nani un jugador adequat per al nou projecte? És evident que és el nom de les últimes hores. Luis Nani el jugador del Fenerbahce i la selecció portuguesa que sembla en les pròximes hores pot convertir-se en futbolista del València Club de Futbol. Després d'una reunió, tal com eh, avui declarava el eh, periodista italià Gianluca Di Marzio als eh, companys de Radio Sport des de migdia, en la qual va visitar, van anar a visitar Federico Pastorello, el seu agent, Peter Lima, Singapur. Ahí sembla que se va bastar un acord d'un València que fins fa poc penjaven que estava absolutament, absolutament bloquejat i que ara sembla que de la mà del seu propietari, igual per a bé que per a mal, pues, eh, pot trencar este problema que té el conjunt de Mestalla i una volta el jugador abandone la concentració de la selecció portuguesa, és a dir, una volta acabe la Euro per a Portugal i passe la revisió mèdica, el València podria fer efectiva aquesta clàusula de 8 milions i mig. A la fi no hi ha hagut rebaixa possible, bàsicament per una evidència. El Fenerbahce tenia la sartén pel mànec. De quina manera? El divendres expirava, és a dir, el dijous a les 12 de la nit expirava ixa clàusula per la qual Nani passava de costar 8 milions i mig a costar lo que vulgui el Fenerbahce, amb el qual, lògicament, el Fenerbahce, tenint la possibilitat d'aguantar fins a divendres pel matí, no anava a vendre a Luis Nani per baix del preu d'aquesta clàusula. Seria estúpid per part del conjunt eh, turc, que tenen la possibilitat d'exigir els 8 i mig, perquè si se planta l'equip que volgueren anar en menys, el Fenerbahçe simplement per deixar passar el temps, ja a partir de divendres podia posar el preu que li donarà la gana. Per tant, els 8 milions i mig sembla que apropen Ananí cap al València Club de Futbol. Era un secret a veus també des de Canet en Portugal, se li escapa al president, o, o s'escapà o no, o ho deixà caure amb tota la intenció al president de Fenerbahce, i a partir d'ahir la notícia ha corregut com la pólvora i sembla que el València va tindre en breu <laughs> un dels eh, nous futbolistes pels quals s'havia interessat. Si era la primera de les possibilitats, si era la primera de les necessitats del València Club de Futbol a cobrir, Miren, crec que no. Però falta per veure, un, si és una bona opció de mercat, això ho acabarà demostrant el futbolista. Dos, si és una decisió de l'amo, del propietari, de motu propi, i fins i tot hi haurà que saber fins a quin punt està en aquesta operació clavat Jorge Méndez ja vos hem dit per activa i per passiva que Mendes no desapareix de l'equació. Estarà més o menys present, però no pot desaparèixer Mendes de l'equació bàsicament perquè és qui t'ha d'ajudar a llevar-te futbolistes de damunt, dels que te sobren en la plantilla, d'aixòs que encara no n'han eixit cap i dels quals esperem a veure quina és quin és el comportament del València en el mercat, <clears throat> tenint en compte que, com dèiem, dilluns Pago i Estaran se plantarà en Paterna, obrirà la porta del vestidor i veurà quasi les mateixes cares que la temporada passada. No és fàcil el poder desfer-se dels futbolistes que al València li s'obren. I per això era una evidència que més pront o més tard anava a aparèixer per enmig Jorge Mendes, que no podem assegurar al 100%, però ens compten també des de Portugal que és molt probable que hagi intervingut com a intermediari en l'operació de dur Luis Naní cap al València Club de Futbol. Si és o no és el millor futbolista possible per al València, miren, això fonamentalment qui ho ha de dir és Luis Naní amb el seu rendiment. Ara sí, és un fitxatge de risc per edat, perquè el currículum del jugador bueno, diu que en el seu moment no va estar massa centrat, esperem que en l'edat s'hagi centrat, i perquè lògicament ve de l'amo. I un altre any, aguantant fitxatges que no funcionen de Jorge Méndez, colmaria la paciència de l'aficionat. Esperem que no siga així i que Luis Naní siga el futbolista que tots desitgem i que estem veient, per exemple, en l'Euro de Portugal. Dos gols, una assistència, un dels homes més actius de l'atac de la selecció lusa, que continua en els vuitens de final, que jugarà el seu mm, mm, quart de final, en este cas, davant de Polònia, i que, per tant, eh, va ser un dels jugadors que a partir d'ara va ser mirat amb lupa per l'afició del València Club de Futbol, que va fixar-se molt en este Luis Janí, que, com dèiem, sembla que en les pròximes hores podria fer-se oficial la seva contratació i que fins i tot en alguns mitjans ja el donen com a fet del traspàs. El que passa és que, com sempre, mentre el València no diga esta boqueta és meua, mentre el València no done la confirmació oficial del fitxatge de Luis Janí, ja que mantindré una certa prudència al voltant d'algunes informacions que també pogueren ser interessades a l'hora d'intentar col·locar o manejar el futbolista, que això sí, diuen, ha mostrat des del primer moment una total i absoluta predisposició a vindre a jugar al València Club de Futbol. Esperem que canvi la tendència dels fitxatges de l'últim any i que pugui ser un jugador que de moment està alçant certa expectació, diria que una miqueta més que eh, rebuts, que també està alçant algo, però sí que és el que alça més expectació, perquè lògicament de tots els noms que ha sonat és el que més eh, renom té en el món del futbol. Esperem que siga una bona incorporació de Luis Aní per al València Club de Futbol. 11 de la nit i 39 minuts. Vos resumim l'actualitat del dia, com sempre, en 5 fotos. Nani pot ser el primer. Les notícies apunten que Pastorello se va entrevistar amb el propietari del València Club de Futbol, Peter Lim, en Singapur, i el jugador es convertirà en el primer reforç de la 2017-2017. El futbolista diu estar ara solament sentat en l'Eurocopa. Estou 100% um, ehm, concentrado na seleção. Um, devido a isso, essas notícias não, não me desconcentram nada e, e gostaria só, neste momento, falar sobre a seleção. En Turquia es dona com a fet, fins al punt que el president del Fenerbahce, Aziz Yildirim, en un sopar amb la premsa a nit, va admetre que el jugador se'n va al València. I Paco Tarré també arranca fort. El Càcer ha passat esta vespada per la esportiva de Paterna per a començar ja el treball i arribar bé per al començament dilluns de pretemporada. Adeu Juanfran, lateral esquerre Granota, s'ha conegut avui del futbol en actiu sentint-se un privilegiat privilegiat d'haver jugat en el Llevant, club al qual anava a veure com a espectador abans de ser futbolista. Desde los seis años que venía aquí al Levante a verlos jugar y que, que me siento un privilegiado, que antes de ser jugador del Levante se iba aficionado y eso lo pueden decir pocos. I hi haurà volta l'any vinent. Àngel Casero ha confirmat que este matí que la volta ciclista a la Comunitat Valenciana també disputarà el 2017. Serà entre l'1 i el 5 de febrer. 11 de la nit i 40 minuts. Vos recorde, arroba esports 97 nit, arroba esports 97 nit, el Twitter per a que pugueu continuar opinant. Vos sembla ni un jugador adequat per al nou projecte del València Club de Futbol? 11 i 41, una pausa i entrem amb el tema del dia. Luis Nani, el futbolista portuguès del Fenerbahçe que juga en la selecció i que estarà amb l'Eurocopa, pot ser el primer reforç del València Club de Futbol per a la temporada 2016-2017. Amigo mío, se acabó. Hemos compartido todo. El verano, la playa, Carlota, María. Hijo, ¿qué haces hablando solo en el garaje? Despídete de tu coche. Ven a Peugeot y consigue el doble del plan PIBE en toda la gama financiando con PSA Financial Services. Promoción válida hasta el 31 de julio, fin del PIBE. Consulta condiciones en peugeot.es. Ven a Ferto, tu confesionario Peugeot en Torrent y Silla. Apuesto a que vas a disfrutar de la Eurocopa en el palco casino de Casino Cirsa Valencia. Pantalla gigante, apuestas en vivo y toda la emoción del mejor fútbol. Infórmate en la web del casino. Tu Citroën con el triple de plan y sin empezar a pagar hasta después del verano. Planazo. Financiando con PSA Financial Services. Citroën Centroval. En Tres Forques 28 y carretera paterna a la Cañada kilómetro 1. Sports 97 NIT. El teu equip. La Tegua radio. 11 de la nit y 42 minutos. El nom de Luis Nani, el portugués que juga en la selección y que és a la propietat del Fenerbahce, sembla pot convertir-se en el primer futbolista del València Club de Futbol per a la temporada 2016-2017. Ahir ja vos comentàvem com estava la cosa, encara hi hagué més novetats perquè a la nit, <laughs> en un sopar amb la premsa turca, el president del Fenerbahce, Aziz Yildirim, va comentar, no sabem si de manera accidental o intencionada absolutament, que el jugador se n'anava per a la València, és a dir, fent un repàs del planning de temporada per al seu equip ja donava com a perdut a este futbolista. En el dia d'avui hem rebut més informació perquè avui eh, el company Héctor Gómez en eh, el seu eh, programa migdia en Radio Esport ha comentat eh, que ha parlat amb Gianluca Di Marzio, un periodista italià que eh, està en Sky Sport i que de fet Sky Sport ja dona com ha fet el fitxatge, eh, i que ha comentat que la reunió que la premsa portuguesa avançava o aventurava que poguera ser en València en el dia d'avui i amb el València el, la va fer Pastorello el diumenge viatjant a Singapur amb Peter Lim i que a partir d'ahir el canvi estava expedit per a que el València poguera tancar la contractació o si llançara la contractació del portuguès Lujan. I Salva Folgado, que bona nit. Què tal, Manolo? Buenas. Bueno, pues eh, més o menys, esta és la història, estos són els fets que duen a pensar que, exceptuant monumental sorpresa, Luis Janí abans de divendres va convertir-se en futbolista del València Club de Futbol. Sí, perquè, a veure, eh, a veure Manolo, eh, hi ha un detall molt significatiu, i és que sí, València i, i Fenerbahçe estan a punt d'arribar un, a un acord respecte al pagament de la clàusula de 8,5 milions eh, d'euros que suposa portar cap a València el portuguès eh, Nani. Mm, entenc que hi ha acord entre club i, i futbolista eh, previ, com és eh, habitual, és el que no puc confirmar, Manolo, però el més eh, normal és que el València, abans de tancar el pagament de la clàusula amb Fenerbahçe, ja tinga un acord totalment eh, tancadíssim en quant a contracte i nombre de temporades amb eh, Nani. I la situació és conforme pues, eh, l'acabes de, de comentar. Jo er dubtava respecte aquesta informació, mm -hmm. perquè bueno, ja estem escamats respecte a altres intentones de fitxatge per part del, per part del, del València, però bueno, la informació que avui dona el company italià Gianluca Di Marzo pues, jo ha un detall molt significatiu, i és que qui va viatjar i va viatjar a Singapur, on es troba eh, Peter Lim per a tractar de mm, tancar, o per a tancar, o per a donar forma al contracte de Nani en el, en el València, pues va ser eh, Pastorello, el representant del, del futbolista, que viatja a Singapur, mm, territori del propietari del València, ja i Manolo pues, eh, ultimen, perfilen tots els flecos, entenc, no del acord València-Fenerbahçe, sinó de l'acord València-Naní en quant a fitxa, mm, clàusules, projectius, etc i temporades de, de contracte. Situació ja molt significativa. És Pastorello qui viatja a, a Singapur, allí es reuneix amb l'IM i allí se perfila i pràcticament es tanca el contracte de, de Nani que no se farà oficial, Manolo, mentre Portugal continua immers dins de l'Eurocopa de, de França. De fet, el futbolista este matí, en la concentració de Portugal, preguntat per esta circumstància, eh, parla portuguès, però parla un portuguès que és prou entenible, i diu que ell està sentat ara mateix en la selecció, que tenen un objectiu molt important per davant i que l'únic que li preocupa és jugar amb la Nacional de Portugal. Estou 100% um, ehm, concentrado na seleção, Uh, devido a isso, essas notícias não, não me desconcentram nada e, e gostaria só, neste momento, falar sobre a seleção, porque temos um grande objetivo e, e quanto menos tocar nesses assuntos e, e pensar, um, menos vou, vou, me desconcentrar, menos vai, vai me prejudicar, ou seja o que for. Por isso, uh, só, só penso na seleção neste momento. Pues eh, qué bueno estar sentado en Portugal, que és el eh, típic que, que diuen els jugadors quan estan immersos en una Eurocopa i se parla del seu futur, sempre, eh, quan ve una, una cita d'estes i, en este cas, als futbolistes que li pregunta sempre diu el mateix, jo estic centrat en la meva selecció, etc etc, que és el mateix que se li preguntaria si estigués en un altre club i li preguntaren per poder eixir a un altre club. Eh, vull dir, eh, això és, és cíclic i és el, el tòpic habitual en els eh, futbolistes eh, professionals. Per tant... No ho negaré, eh, Manolo. No, no. Hi ha una diferència respecte a altres eh, futbolistes en situacions semblants. No ho nega, simplement diu que, bueno, que no està descom... descentrat per aquestes informacions i que li agradaria parlar de la... De no, no ho nega. Bueno, per tant, com deia, eh, ja no nega Luis Nani la possibilitat de vindre a la València i, per tant, tota la pinta té que si eh, les coses no patissen un eh, vuelco espectacular, el València podria fer públic en les pròximes hores l'arribada de Luis Naní de manera oficial al conjunt de Mestalla, sempre i quan el futbolista supere la revisió mèdica. Perquè, clar, a la Naní, Déu no ho vulga, eh? juga demà i se lesiona de gravetat, lògicament el València no va cometre aquest fitxatge. Per tant, el fitxatge està supeditat a que Luis Naní supere la revisió mèdica, tal cert, que ja veurem quin, me quin, quin metge li la fa en quant a <laughs> arriba al València de Futbol, que continua sense fitxar un cap dels servicis mèdics des que a principi de juny acomiadarà per telèfon Juan, Juan Albors. Dit això, Salva, eh, ara s'obri l'interrogant. Com està bloquejat el València i com ara es desbloqueja? És només la mà del propietari? El València té clar ja que va tindre una eixida grossa? Eh, és una decisió mancomunada entre Suso i Paco en la qual ha, vol ha volgut ajudar l'IM per a eh, començar a manejar la plantilla. Eh, ha sigut l'IM en connivència amb el seu amic Jorge Mendes, que des de Portugal no ens ho asseguren, però tenen prou certesa que pot estar clavat en l'operació el que eh, ha agarrat i de moto propi ha dut a Daniel el València. S'haurà eh, tots aquests interrogants, que no són pocs. Sí, espera Manolo de que, de que algun representant del València comparega en alguna roda de premsa i doni algun tipus d'explicació al, al respecte, perquè bueno, la informació del, del fitxatge de, de Nani transcendís primer a, a Turquia, avui acaba d'esclatar a, a Itàlia, també a Turquia, eh, a nit hem vist declaracions del presi del Fenerbahce Aziz eh, Gildirim, però eh, mentre València Manolo no oferisca una roda de premsa, pues, aquestes coses, perquè València continua sent un frontó per a moltes coses, uh mhm. -huh. pues, continuen sense, sense aclarir-se. De fet, a mi, ahir, Manolo, un membre del, del València, això sí, mhm. del govern, diríem, eh, valencià del <laughs> València Club de Futbol, que no és el govern central, perquè el, el central està en, està en Singapur, mm, pues no me descartava el fitxatge de Nani. Mm. Optava moltíssim la incorporació de, de Nani. I avui, mira com han transcendit les, les coses, no, no, mm -hmm. que, que han acabat per pues, eh, confirmar totalment el, el contrari. El que vol dir és que hi han certs moviments del govern de Singapur que no són coneguts a, a València. Esta és una evidència. Lo trist, Manolo, és que això passava la temporada passada i sembla que continua eh, passant. Evidentment, sobre tot això i sobre la incorporació de Nani, planecha el interrogante si Suso García Pitar, que és responsable o, o del fitxatge, o si és responsable del fitxatge directament, que no pasa res perquè és el propietari, pues és l'IM aconsellat per Méndez, que jo tampoc tinc la certeza, Manolo, però bueno, ja para en el seu dia de que, així, de que si així venían a ni, evidentment vindria de la mà també de, de Mendes. Bé, 11 i 50, per tant, deixes la informació que tenim, tota la informació que vos podem donar al voltant del cas Luis Aní, que com dèiem, si no hi ha un... una desviació bestial dels esdeveniments que vos estem contant serà el jugador que el València en les pròximes hores o dies com a molt, farà pública la seva contractació per part eh, del conjunt de Mestalla València, farà pública la contractació de l'Usani si la cosa no té un eh, sobresalt que ara mateix eh, se'ns escaparia o que estaria fora del guió principal. Dit això una cosa molt ràpida, Manolo. Sí. Respecte a la fitxa del futbolista, se parla en Portugal de que Noni probablement no va cobrar si és 4 quilos que cobra en Fenerbahce, però se parla de que sí cobraria eh, 3 milions d'euros per a les pròximes tres temporades, el que suposa també que pràcticament este futbolista eh, se igualaria en fitxa a, a Negredo i tot això també incrementaria el cost de plantilla per al València per a la pròxima temporada i el fair play eh, financer. Per tant, mm, si sí ni es tanca i si l'operació ni quan se necessita urgentment fer, fer una venda. Eh? eh mm, o el València eh, té molt clar que este fitxatge va vindre avalat per una eh, despesa personal de Peter Lim, Correcte, correcte. És una, no, és una de les maneres d'obviar el, el fair play o bé el València té clara o té molt avançada ja alguna eixida de futbolista. Exacte. Si, si hi ha una injecció econòmica del propietari, evidentment el fair play financer el València en aquest sentit diríem que el podia, el podia burlar perquè està permès i la injecció econòmica per part del propietari. Bueno, pues, eh, eh, el... quants anys va vindre Nani? Bueno, sembla que en principi diuen que el contracte seria per a tres temporades. Sí, tres temporades, és el que es parla tant a Itàlia com a on ha transcendit també la part de la informació com a, com a Portugal. Uh mhm. -huh. Tres temporades de contracte per a, per a Nani. Bueno, Salva, i deixant de Nani hi ha dos noms propis en el dia d'avui. Un, el de... Eh, Se'n recordeu quan van destituir l'entrenador de l'Olimpiakos que van dir home, és una mala notícia perquè era el que volia Derlan Santos. Doncs, pues, lògicament, a Derlan Santos ha deixat d'interessar al Olympiacos, que va mm, despatxar el seu entrenador brasiler, però que va fitxar Víctor Sánchez del Amo, que estava en el Deportivo de la Coruña i que ha fixat les seues mires en Pablo Piatti. Sí, Pablo Piatti, que ja és un futbolista, Manolo, recordaràs Mm. aquí ya se relacionaba, mientras Víctor era técnico del, del Deportivo, uh -huh. um, amb el Deportivo de la, de la Coruña, i amb Víctor Sánchez del, del Amo, que deixa de ser el tècnic efectivament del Deport, i que a hores d'ara pues, se'n va cap a Grècia per a, per a treballar amb l'Olimpiakos. Se relaciona a, a Piatti amb l'Olimpiakos, i Ojo Manolo també, perquè eh, des de Galícia se comenta que també mm, Víctor podria emportar-se, uh mhm. -huh. i estaria interessat en emportar-se cap a Olímpia Cosa a fer de Cartàvia, el futbolista que coneix perfectament. El Fede Calzavia, eh, Paco ja estarà amb Volvore en pretemporada, eh, me conten que el jugador ve amb molta gana, que el jugador eh, ve amb molta força per intentar fer-se un joc, però clar, després estarà el que determine A, el seu rendiment, B, Exacte. el València Club de Futbol, i en este cas Paco ja estarán com a màxim responsable mm, esportiu de la, de la plantilla. Eh, Fede Cartavia vos comentaren que l'altre dia venia amb tanta força o que ha vingut amb tanta gana que ja estava entrenant en Paterna. En el dia d'avui eh, s'ha sumat un altre jugador a començar a entrenar. És Paco Alcácer. Paco Alcácer, mmm, a qui alguns hem tirat de menys en la Eurocopa, tot i el triomfalisme inicial que envoltava la selecció espanyola, la veritat és que en el dia d'avui eh, s'ha pegat una pallissa a la Solana perquè ha estat entrenant dos horetes entre les 4 i les 6 de la vesprada, me conten. És a dir, com se diu per aquestes terres, en el ple de Lorenzo pegant fort, el davanter del València ha començat, Salva, a xafar l'accelerador mínimament per a arribar fi al començament, a l'inici del treball a Paterna que arrencarà el mateix dilluns, dia 4 de juliol. Sí, coincidís, Manolo, en la inauguració d'un campus de futbol a Torrent, Mm, que, bueno, mm, d'alguna forma és eh, propietat de Paco Alcácer en companyia de Vicent Guaita i de Pedro López, uh mhm. -huh. que s'han sentit en les últimes eh, hores, per això Paco Alcácer està eh, a València, i el futbolista pues, també, ja que estava a València, perquè tenia que estar per obligació per a la presentació i la posada en marxa d'aquest campus, de, campus de, de futbol a, a Torrent, pues, el futbolista també Manolo, ja que està així, pues, s'ha desplaçat cap a les instal·lacions de la ciutat esportiva de, de Paterna i també ha avançat la seva tornada al, al treball al igual que hem parlat en les últimes hores de, de que altres futbolistes com Jaume, com Jaume Domènech pues han, han, fet el, han fet el mateix, no? professionalitat també en, en Càcer, que és cert que tenia l'obligació d'estar així perquè el campus de futbol li pertany a Dilla Guaita, però no tenia per què anar-se'n a treballar a Paterna i esta vesprada Manolo, el futbolista, ha volgut treballar a les instal·lacions de la ciutat esportiva de Paterna, repetir en les últimes hores i és el jugador que també pues, acaba ja les seves vacances i que ja està centrat en la pròxima temporada. Fogado, gràcies. 11 i 55. I en el Llevant Unió Esportiva, avui s'ha acomiadat Juan capità del Llevant Unió Esportiva, home importantíssim en esta segona etapa del conjunt Granota i que avui ha dit adeu després de 23 temporades com a professional. De fet, eh, el, en un eh, calorós acte en el qual ha estat eh, el president Quico Catalán i la plana major del Consell d'Administració del Llevant Unió Esportiva, amb el qual ha tingut paraules d'agraïment per a tots. Vull dir, només en les paraules d'agraïment de Juan Fran de Gui podien plenar dos programes. Eh, me quede, per exemple, en el detall de Quico Catalán, obriguent-li la porta a Juan Fran per a un futur si vol tornar a llevant una esportiva de qualsevol cosa la que siga. Y que ojalá pues, eh, llegue un día en que, en que este club te, te vuelva a necesitar. Ojalá llegue un día que, que Juan Fran eh, quiera llamar a la puerta de Levante y, y que diga Oiga Levante, eh, aquel de las 23 temporadas en, el fútbol español y no español, aquel que jugó 218 partidos, pues aquel tiene algo que aportar a este club. Pues ojalá llegue, ese día. Un Juan que ha recordar el privilegio que per a su ha jugar en el club que duye en el cor, en el club que desde chicotet con com Día a Bore eh, en la gradería ya anava a Bore lo jugar y en el que se ha convertido en futbolista. Sobre todo tengo que, decir que, no voy a consentir que se ponga en duda mi, levantinismo, porque no lo voy a, consentir, porque son muchos años, desde los seis años que venía aquí al Levante a verlo jugar, y que, me siento un privilegiado, que antes de ser jugador del Levante se iba aficionado, y eso lo pueden decir pocos. Un Juan Frank está en dos temporadas, recuerden, la primera creo que va a ser a Mané, Mané, eh, en la primera etapa, no en la segona, en el ascens de Lleida, sinó en la primera etapa, quan Mané eh, fa una gran temporada amb el Llevant d'un Esportiu, encara que no aconseguís pujar, però eh, eh, me recorda que Mané tenia dos futbolistes en els quals eh, li, treien, li treien de les seues caselles eh, perquè eh, eren encara pues això, eh, molt joves encara es faltava molt, un era un camerunès que se va perdre en la línia d'extrems que se deia Sabali i l'altre era Juanfran niño, niño, niño era el que més se li podia sentir a Mané en, els, en aquells entrenaments del Llevant Unió Esportiva i serà la primera època i en la segona ja va vindre per a intentar l'ascens quan semblava pràcticament impossible perquè Juanfran estava en Istanbul jugant però bueno, Eh, va aconseguir eh, el Llevant Unió Esportiva, dur-lo cap a València, i no tan sols això, sinó que va viure eh, l'any màgic de l'ascens i després la millor temporada o la millor època de la història del Llevant Unió Esportiva. En la segunda etapa después de, de muchos años. Volví para, para, ayudar a ascender, para jugar eh, competiciones europeas y me voy con la tristeza de acabar este año como acabo. De Diego Estambul no estaba en Grecia cuando el Levante el Kirda a, a Juan Eh, mmm... Què és el que va fer? En principi no ho té clar, se vol donar un temps. Eh, diu que no descarta, encara que sembla la segona opció, el poder continuar jugant al futbol si li vinguera algun projecte que li plenara. No descarto de eh, seguir cu si es que llega un projecte que, que m'il·lusioni i que, que me convenzca. Sobre todo eso. I un Juan Frank que ha dit que de moment el que sí que ha fer és prendre's un temps i començar a formar-se pero a eh, totes como seues futbolista poder aplicarles en algún job que en el futuro pueda ser de profit eh, para aquel a aquell qui, que por mi experiencia como jugador profesional a lo largo de muchos años quiero llevarme lo, vivido en los vestuarios, lo vivido en los campos, lo vivido en el día a día, toda esa experiencia que a uno le hace, le hace entender, ver cómo funcionan las cosas y me, me gustaría sumar eso a, añadidme una, pre, una preparación necesaria para poder seguir ligado al mundo del fútbol. Ha profunditzat més, Juanfran, en el tema de la formació, i me pareix molt intel·ligent el que anem a sentir-li ara. Eh, no va cometre les errades que han comès altres, que és, com tens una carrera extensa i llarga, les teves esquemes, pensar-te que ja estàs preparat per a exercir fora del terreny de joc. Ell diu que no, que tot i aixina, tot i l'experiència, una de formar-se per a després poder eh, eh, donar-li una bona direcció a aquests coneixements que atesora, de, que atesora perdó, des de la teoria i la formació que en un moment donat eh, puga tindre el futbolista. Hemos creído conveniente que, que sobre todo cuando los profesionales acaban, eh, se piensan que están, eh, o nos pensamos que estamos capacitados para trabajar desde otro, desde otro ámbito, desde otro lado, y que nos pensamos pues que pienso que, que estar en los despachos o, desde otro lado que no sea los trenes del juego, que es lo, mismo que lo que uno aprende cuando está en el césped, Entonces, por esa, por lo que te he comentado, lo mejor para que uno esté completamente de esfuerzo, de, que uno se forme, de que uno estudie, de que uno todo, si, eso se mezcla con lo otro, uno va a tener más riqueza a, nivel cultural, a nivel de fútbol y a nivel, a nivel de lo que significa el el deporte y el fútbol. Com deia abans, me pareix, o me sembla, una actitud intel·ligent i no caure en el parany, en la mentira, en la falsa creença que altres han caigut. I ho hem vist, per exemple, guanyant el Valencià en Gary Neville, que de fet ja algun exjugador avui d'Anglaterra li aventa fort i diu que ja està bé de la mentira de Gary Neville només per ser una, una vella glòria del futbol anglès. Jo crec que Juan Fran aplicat esta vivència i moltes altres que ell tindrà en el seu coneixement, estic segur per a dir, no, jo tinc un gran bagatge, però si no me formé adequadament i no vaig complint i cremant, eh, complint un temps i cremant unes etapes, a la fi hi ha més possibilitat de fracàs que d'èxit. Així que eh, enhorabona, Juanfran, perquè me pareix que fa el correcte i jo crec que de manera molt intel·ligent. Tanquem la formació del Llevant un esportiu? a veure si demà eh, podem ocupar-nos d'eixe fet que eh, desvelava l'alcalde de la ciutat, Joan Ribó, al voltant de que el València, eh, de que el Llevant va deixar Bunyol i se'n va anar cap a Nazaret, i que jo crec que és una eh, bona decisió per part del conjunt eh, granota. Anem a parlar de ciclisme. No és molt habitual la nostra sintonia, però jo crec que valia la pena el eh, fet de que enguany s'ha recuperat la volta ciclista a la comunitat valenciana i que volíem saber si eh, va tindre continuïtat. Sí, este matí ens han confirmat que eh, va tindre continuïtat la volta ciclista a la comunitat valenciana l'any que ven, el 2017. I ens, ha, ens ho ha confirmat el director de la prova, que ja mos sent. Àngel Casero, què tal? Bona nit. Hola, buenas noches. Bueno, Àngel, el millor que podem dir després de la, la desitjuni de treball que hem tingut este matí és que eh, tenim el sí ya definitivo a que continúa la vuelta Ciclista la Comunidad Valenciana. Sí, la verdad es que nosotros vamos a continuar en el empeño, como bien dijimos el año el año pasado, la vuelta ha venido para quedarse y esa es la ilusión y las ganas que tenemos eh, todas las personas que, estamos dentro de la organización, así que vamos a luchar por ello, vamos a intentar poco a poco mejorar y a ver si, si la consolidamos, que es de lo que se trata. Ens comentaves este matí, Àngel, eh, que el, el eh, camí pres este primer any, bueno, ha sigut complicat, molts patrociners se signaren pràcticament, com tu deies, contra rellotge, etc etc. Eh, has obert un camí que sempre és el més complicat. Mirant, tirant la vista enrere de tot aquest camí que has obert des del zero, des de la volta ciclista deixa d'existir a anem a tindre-la per un segon any en les carreteres de la comunitat, eh, quina eh, eh, dificultad recordes con mes complicada de superar? Bueno, la mayor dificultad sobre todo es el, el, que nos dijeran el sí quiero, ¿no? Porque la verdad es que no presentamos la documentación dentro del plazo legal que tiene marcada la Unión Ciclista Internacional, pero bueno, la presentamos mm, más o menos un mes después, por bueno, porque había que presentar un aval bancario, había que eh, remitirlo a la junta directiva, aprobarlo y demás, con lo cual pues eso se nos complicó un poquito, ¿no? Y la verdad es que tanto el apoyo de la Federación Española de Ciclismo como la Federación de la Comunidad Valenciana pues sirvió para que aún no estando en plazo lucharan en la Unión Ciclista Internacional para que confiaran en nosotros porque hay que recordar que la Vuelta a la Comunidad Valenciana parece ser que en el año 2010 tuvo algún intento fallido y que no habían depositado ningún aval y la Unión Ciclista Internacional no les había solicitado nada y luego ya al, al ser ese intento fallido llegar nosotros detrás pues ya no nos dejaron pasar por alto el tema de un aval bancario, pues mm, creo recordar de casi 11.000 euros. Mm, amb el de damunt de todas las dificultades... que ya había afegides a recuperar una prueba desde cero... ...estaba la de la desconfianza de la O sigui, de cara, eh? Empezamos en menos 11.000, <laughs> menos 11.000, pero, pero bueno, yo creo que, como os he comentado a todos esta mañana, la verdad es que hemos formado un grupo con muchísimas ganas de que el ciclismo vuelva a estar eh, presente en toda la comunidad valenciana como lo ha hecho durante, pues yo recuerdo desde mi infancia hasta hace prácticamente ocho años, y no vamos a dejar en el empeño de, esa lucha que, continúe, que sigamos teniendo la vuelta profesionales y, bueno, pues seguir, seguir poniendo en marcha esa rueda, ¿no? Para, para que no pare y que el ciclismo, pues de aquí unos años olvidemos al Ángel Casero, al Quique Gutiérrez, a Angelino Soler, a tantos ciclistas valencianos que hemos estado pues llevando el nombre tan gustosamente por todo el mundo y que nos puedan superar lógicamente en todos esos eh, pues en todos esos campeonatos y todas esas victorias que hemos obtenido nosotros. Tres punts de partida per a la Volta Ciclista del 2017, ara els comentem, i després el punt gros, encara que ahir a veure si puc treure alguna més, però comencem per els tres punts bàsics. En guany, eh, o, o la pròxima edició de la Volta a la Comunitat Valenciana arrencarà en la, en la província d'Alacant, amb una contrarrellotge per equips y habrá etapas en las tres provincias de la comunidad. Yo creo que para definir una miqueta eh, el primer mapa del que pot la volta ciclista a la comunitat del 2017, creo que son los tres puntos que arrancar, ¿no, Ángel? Sí, correcto. Tenemos previsto empezar en la provincia de Alicante con una crono por equipos. Luego tenemos, eh, pues bueno, el paso de, por toda la comunidad valenciana durante esas cinco etapas la llegada, por así decirlo, en alto, llegada etapa más bien decisiva y dura, <clears throat> perdón, se va a recorrer en la, en la provincia de Castellón y luego pues nuestra idea es seguir terminando en la plaza del Ayuntamiento de Valencia mientras no lo permitan. Bueno, y después el gran punto que sé que ya eh, ha eh, a a la atención y que nos ha hecho a, buscar y a escarbar es que la etapa regla será en Castelló en, eh, un, alt, eh, en un desnivell acumulat de 3.800 metres, rampa final de 500 metres al 26%. O sigui que Correcto. va ser reina, però reina de veritat. Va ser una etapa reina con pues, varios puertos de montaña y, y la verdad es que lo que buscamos, eh, como bien comentábamos esta mañana en el desayuno de trabajo, es que en esa última rampa se puedan arañar esos segundos decisivos para compensar sobre todo esa llegada en alto junto con la crono por equipos. Eh, també mm, ens has dit una, ens has comentat una circumstància, Àngel, que m'ha cridat molt l'atenció, que dies eh, que preferies en quan començar amb 25 equips la, la, la reentré de la, de la volta ciclista a la comunitat valenciana, eh, però que en guany vos interessa un pilot que no sigui de més de 20-22 equips perquè voleu un pilot més, més curt de més gent per evitar carreteres principals. Per al que no siga aficionat eh, pur de ciclisme, Eh, ¿Por qué una Vuelta como esta va fuchin de les grandes carreteres y vol un pilot més chicotet para transitar por carreteres secundarias? Porque lo que queremos es llegar a, todas las poblaciones allá por donde vayamos a recorrer en la, vuelta a la comunidad valenciana. Queremos llegar a que a esas, pequeñas poblaciones y que la gente pueda salir a ver el ciclista profesional. Los ciclistas no hay que olvidar que necesitamos también el calor de esa gente aplaudiéndonos en, en los arcenes y dándonos ese, ese pequeño empujón, eh, sobre todo en, etapas duras y decisivas como la que estábamos comentando anteriormente. Así que vamos a intentar eh, olvidarnos, si, si se puede, si es posible, de todas esas autovías. Vamos a ir por carreteras nacionales o secundarias para intentar pasar por el mayor número de poblaciones en, toda la comunidad. Em, también eh, una de las eh, novedades... ...y a yo creo que cridanera, eh, eh, aneu buscant logo y cartel oficial al el cual habilitado habilitado un concurso... en la vuestra web. Sí, efectivamente. Queremos que, la gente aficionada al ciclismo y que tenga esas dotes de, diseño, que se involucre también en, nuestra vuelta y buscamos pues que la gente a través de ese concurso pueda, luego hay un premio en metálico o bien puede disfrutar con nosotros durante toda la vuelta a la comunidad valenciana. Así que, pues bueno, ya están, ya han llegado los, los primeros carteles, los primeros logos. El, termina el 10 de julio eh, para poder dar ese premio a tanto al cartel como al logo y, bueno, pues esperemos que la gente aficionada y no aficionadas, pero sí que les gustaría tener ese diseño y, ese nombre o ese pequeño granito de arena aportado a la vuelta a la comunidad, pues que podamos tener a, muchísima gente y que luego pues tengamos o tenga el, jurado que ponérselo muy complicado para buscar un logo realmente que sea entrañable y que defina esta volta a la Comunitat Valenciana. Pues per tant, Àngel, reiterar l'enhorabona la temporada vinent o l'any vinent. Del dimecres 1 al diumenge 5 de febrer tindrem una nova edició, i aquesta és la gran notícia de la Volta Ciclista a la Comunitat Valenciana, que ha lluitat, ha tirat del pilot com ningú, el nostre Ángel Casero. Ángel, enhorabona i moltíssimes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres, un abrazo a tots. Bona notícia, sense cap dubte que continue la Volta Ciclista a la Comunitat Valenciana, la tindrem l'any que ve del 1 al 5 de febrer, com ja vos hem comentat amb Ángel Casero. Tanque la primera parla informativa, entrem en el terreno del debate de la tertulia y del análisis. 97 nit, La Tertúlia. Les 12 de la nit i 11 minuts, entrem en la penúltima tertúlia de la temporada. Ens queda avui, ens queda demà i ens queda dijous per a tancar la temporada 15-16 en Esports 97 nit eh, i tornem, com sempre, per a, per a la Lliga, per a estar, per a contar-vos eh, els partits del València, per a contar-vos eh, com ha evolucionat el València Ahora si Messenger de Nani, eh, van a el mismo movimientos, que yo espero que sí, pero sí que sembra que el primer, y la parlarem de en la tertulia, fundamentalmente va a ser el de Luis Daniel, el jugador portugués del <laughs> Fenerbahce, a punto de pasar al Valencia Club de Fútbol. Está ya, per así el company Pablo Leiva. Hola Leiva, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Bien, la verdad que bien. Todo muy bien, sí. Llevamos una buena semana, a pesar del batacazo de la selección española. Pero bueno, ahí vamos tirando. No vull, no vull que se me passara la tertúlia sense, sense preguntar a tu i, i a Manu Badenes, que ja tenim per ahir. Hola, Manu. Bona nit. Com estàs? Estic així. <laughs> I, així, sí. i, i d'estat, d'ànim? Pues mira, acaba d'arribar, he estat de vacances, he estat a Cuba, he estat a Itàlia... Era, era, era precís que ho recordares? <laughs> sí, perquè... Has jo... anat a fer mal? No, escolta... Sí, sí, has anat a fer mal, has anat a fer mal. Ara, escolta... Sí, sí, com, jo... com decía Luis Aragonés, Máteme, pero no me mienta. Has anat a fer mal. Demane respecte, perquè jo demà el l'hivern que jo el divendres <laughs> es comença la temporada al Teatre a Madrid i ja no sé quan acabaré. O sigui que eh, el que passa és que els actors tenim més que, que, que descansem quan els, demà, quan els demés esteu treballant i, i al contrari. Però estava fora d'Espanya. He tingut una, una desintoxicació impressionant. No he sabut res ni de Rajoy, ni de, ni de Pedro Sánchez, ni de Podemos, ni de Kiko Rivera, ni de Ana Obregón, ni de eso, la mare que els va parir a tots. No sabia res, estava tan a gust. M'he oblidat de tot. I quan sí, arribes... sí que se te nota amb energia, amb les piles carregades. Sí, sí. Yo he dicho que, llevaba una buena semana, pero claro, después de lo que ha contado Manu, me da. Me da ah, una, una, castaña. pues una semana normal, un, por un desastre. Manolo, una semana normal. no, no, no, he tenido la suerte que han tenido otros. Pero una cosa, Anata Fermal, ¿eh? Sí, sí. Anata Restregaro. estate en Cuba. vale, mi pues, amor, no estás, Peraí, no. Estate en Cuba. A, restregar o a Fermal. No nos pongamos nerviosos. <laughs> la evolución lleva su tiempo. Se ¿eh? te ha pegado la chico. 60 años, su tiempo. <laughs> bueno, ves que te vas a pasar, ve que eso es muy importante. Eh, pues sí, mira, he estat molt de gust i al fi, quan viatges fas el que vols i jo he tingut un viatge molt tranquil eh? he vist la realitat de la vida i he dit, mare meva, què bé <laughs> m'estem i com mos queixem Correcte, què bé estem i com, i, i com se, se queixem Bueno, pues acaba d'entrar el director de Superdeparte, Julián Montoro que ja de seguida va prendre sellet, bona nit eh, M'extranya que ve sense el cafè Home, temps <laughs> Jota ¿Tú vols tens para hacerte un café? No, tranquil, tranquil eh, café. Es que yo Montoro sense... Ara el descans. Eh, yo Montoro sense el café me falta algo. Me Home, falta algo. me falta a mi. més li falta ahí, correcte. Eh, no vull dir que arrencarem, encara que fora de refino, perquè el tema d'avui és Luis Naní, Básicamente bàsicament és el que ens va absorbir a tots esta nit eh, en, en la tertúlia. Eh, Está el señor Badaner, señor Montoro, al, al, al aparato. Nuestro hombre en La Habana. A les seues ordres, órdenes, efecto tot que Ah, sí? bueno, deia, eh, no volguera eh, començar a, a, a entrar-nos eh, en el terreny del València Club de Futbol, que ho farem lògicament, i com deia, eh, basat pràcticament tota la tertúlia en, en lo que suposa Nani o la proximitat del fitxatge de Luis Nani per al València Club de Futbol, sense que abans Manu des de Madrid, Pablo des de València i també eh, Julen des de València me donaren la seva opinió al voltant del que li va passar ahir a, a Espanya en els votants de final de, de l'Eurocopa vull dir, eh, després d'una etapa exitosíssima 2008 campió de l'Eurocopa, 2010 campió del Mundial 2012 campió de l'Eurocopa Espanya ha tornat als temps d'abans de Luis Aragonès en un Mundial, la primera de canvi a casa i en la següent Eurocopa en votants de final Bueno, yo recuperaría eh, la frase de, un lector de Superdeporte y un oyente de, de Sport No Andas en NIT. Ayer lo leí y la verdad que me encantó. Dijo que, que Luis Aragonés llegó para devolverle la selección al pueblo y del Bosque la vendió otra vez. Yo creo que es el reflejo. Yo creo que, que la gente, a pesar de los triunfos o el triunfo de 2012, la gente ha sufrido un desapego tremendo de la selección y es culpa de que, las cosas no se han hecho como antes, que el grupo no transmite la buena energía que, transmitían los de antaño, más allá de que la calidad era superior, evidentemente, pero yo ya no hablo de calidad, hablo de lo que me transmiten las caras de los jugadores y el ambiente en una convocatoria, la justicia que se transmitía en una convocatoria y en una lista y la que no se ha transmitido este año. Y, al final la eliminación es producto de, que las cosas no se hicieran bien y el reflejo, el gran <laughs> reflejo es que Pedro ayer tuviera minutos contra Italia. Que Pedro tuviera minutos contra Italia es el reflejo de, de que la selección española es actualmente un despiporre absoluto. Julen. Moltes coses has dit, no? Sí. Jo estic d'acord en, en, en la majoria, no? Però, bueno, a partir d'ahir eh, Espanya ha marcat una època i ha dominat un, un període eh, molt important crec que no n'hi ha cap selecció en, en la història que, que guanyi sempre, no? I que siga mm. sempre el millor equip del món. A partir d'ahir a Espanya se li ha passat, se li ha passat el, el moment i, i, bueno, i té que tornar a construir-se i ja està. I tampoc... A veure, sí, sí, és una decepció, però bueno, n'hi ha que desdramatitzar, desdramatitzar també, no? I, bueno, i tornar, que és l'important sempre, és alçar-se i tornar. Manu, Ai, mira, jo pense que Espanya va jugar ahir com el Madrid de Hierro i Butrañó quan perdia contra el Milan, al triqui-triqui. És a dir, no de tiqui-taca res. Islàndia juga millor, Bèlgica juga millor, Alemanya, Itàlia, França... Jugàvem andant com quan es jugava a futbol a la fi dels 80, al principi dels 90. Eh, I saps el que passa? Que jo crec que els jugadors ho sabien és molt difícil motivar-se a si mateix quan saps que no vas a guanyar. Que ells saben que n'hi ha gent que juga millor. I no dius, home, anem a jugar a veure a, a, cap a on arribem, com Islàndia, com van fer la celebració, la celebració ahir, que estaven tots gritant con el públic i tot, perquè cada, cada, cada minut que estan allí és un regal. Però quan has guanyat tot i el que no siga guanyar no et val, ja saps que no estàs al mateix nivell i la realitat és que jo ahir va, vaig veure jugadors que tenien cara de resaca. Cara de resaca. Bueno, diria, en, to, en tot cas... Però resaca, a veure, no, en quin ressaca, sentit? És que mira, metafòrica... Jo, jo a l'equip no, no, no li lleve mèrits, eh? Aquí, a quin equip? Jo, a lo que és eh, eh, l'ànima de, de, de la selecció, els jugadors realment importants, és que venen de, de, de, de guanyar, de, mm. de ser, de, de ser l'ànima de l'equip, jo crec que ho ha donat tot. Jo allí... Ramos ho ha donat tot. Sí, que, però... que està fundit, pues clar que està fundit. Jo, jo con... Piqué ho ha donat tot. Jo con Piqué... A Iniesta què més li, li vas a demanar? Jo, Res. Yo con Piqué estoy de acuerdo, Busquets, con, con, Busquets, pues con Busquets estoy muy de acuerdo y con Iniesta estoy muy de acuerdo, con Ramos no. Yo ah, creo, yo creo sinceramente... No va, perquè no va, però, però i què tens que fer? Pues ara un altre. No, pero, Això no, és però, el que tens que no los ha llevado. Bueno, pues eh, vale, ahí están els errores, però a esos jugadors jo mm, crec que no li pots demanar més, ho han donat jo, tot. Com no, vas dir, jo que, com, com vas dir abans del campionat... Ha fallat l'acompanyament, <laughs> hmm. perquè els jugadors que acompanyaven, pues, a lo millor no eren el, el, els, els millors per a jugar a lo que vol jugar la selecció o a lo que se suposa que vol jugar. A ah, veure, jo, a, a mi me da la impressió, perquè més, ho vas dir eh, al començament, durant, i de fet ho escrivia el diumenge en Superdeporte, i ara, me sembla primer que la llista era un desastre, me sembla que la llista era un desastre absolut, que no hi havia per on agarrar-la, i ahir en els canvis te dones compte, que la llista no tenia un pla B, no estava encaminada, primer, a si les coses van bé, tindre jugadors de refresc en certes posicions, i si les coses van mal, tindre X jugadors que te poden servir com a comodí per a canviar a lo que jugues i tindre un pla B, no, no hi havia aquest eh, tipus de, de futbolistes. Això ho ha tingut sempre, en, en tots els tornejos que, que, que la selecció ha guanyat, sí. això ho ha tingut sempre. Un pla B. Sempre. Un pla B. Era Guiza en el 2008, per exemple, en l'atac, era Llorente en el 2010... Jesús Navas... Jesús Navas, eh, Jesús Navas també en el 2012, sí, sí, sí vull dir, eh, hi ha hagut sempre un, un pla B, cosa que ara eh, no hi havia. Bueno, Y ya no, yo, No, no, sí que había, pero no se lo ha llevado. Eh, bueno, correcto, bueno, no había havia que en la lista, en la ah, lista. Ah, vale. I després eh, me fa la impresión entre otras cosas, primer que este joc d'Espanya eh, ya no servís porque ya no tens los jugadores que tenies y jugar al toc eh, o jugues molt més ràpid o per a guanyar a Moldàvia, a Geòrgia, a Eslovènia, les de classificació te dona, però quan arriba l'hora de competir contra les grans seleccions ja no te va donar i se va veure contra Croàcia i se va veure contra eh, Itàlia i també fonamentalment que hi ha jugadors en efecte que ho han guanyat tot, que la fam de guanyar quan arriba l'estiu s'acaba la temporada i tens un eh, campionat extra com és una Eurocopa o un Mundial ja no és el mateix i jo per exemple ho he dit en Sergio Ramos Sergio Ramos per a mi no ha sigut el mateix del Madrid que el de la selecció eh, bàsicament també eh, perquè jo en la selecció l'he vist eh, unes ínfules de grandea i un ànsia de protagonisme més pendent de rematar els corners en l'aire rival que de defensar els propis, eh, que a la fi li ha passat factura a la selecció espanyola. Sí però, sí, però, escolta, això és veritat, però tinc que dir una cosa. Jo mm. ahir vaig veure que Ramos va més o menys complir. Però no, que... ahir Ramos està lamentable. Primer, fent la, la, la falta que provoca el primer gol d'Itàlia. Però i de Piqué no parlem, perquè és que Piqué... Piqué, és que pues para, la, mí, la a mi el millor ahí. Sí, Mira, pues, para mí el Piqué, Piqué ha sido el mejor jugador español de la Eurocopa. En, més, en la falta, en, en el rebuig... Sí. En, eh, no, no, home, fora va ser l'únic que ha tingut els nassos de dir una realitat que alguns ven moltes. Ja no tenim l'equip que teníem quan guanyàvem. Este, pues mira, jo eh, lamento dir que he vist un altre partit perquè jo Piqué ahir me va preocupar moltíssim, pues mira, però moltíssim. Piqué és l'únic que ho intenta al final eh, perquè Espanya té, té narrions No, no, Ya en cas, y en cas de que acudiera al trote, Es mejor uno que vaya al trote que cuatro que se queden mirant. Y yo tres para que dejé ayer día. Pero pero aún pique, Piqué? Estaba mal posicionado ahí estaba mal posicionado y balones que podría arribar en, en, en complicado es complicaba la vida, Y no, y no un pase Pero Anabel siempre Pero lo de, lo de que no arriesgo los pases es toda la selección. Si vemos, la selección española es la mejor selección del torneo en porcentaje de pases, de pases en acierto. Pero es que... es, que no se consola porque no, no, no, no, pero a lo que voy es, <laughs> la gente lo verá como algo positivo. Yo lo que creo es que ha habido poco riesgo en los pases. Es que eran tan previsibles y tan fáciles que era, era imposible fallarlos. Yo... Eran veteranos, veteranos, no un partido de veteranos. Ellos. Y luego al final también hay que, para mí, dar la enhorabuena a Italia, porque <laughs> Italia es una señora selección, Conte es un entrenador pues de lo mejor que hay en la Eurocopa y al final pues te pasan por encima con un sistema que a mí me apasiona ver cómo lo lleva la práctica Conte y, Italia pues pasa por encima de España porque tiene entrenador y España no. Bon entrenador a ficha del Chelsea, una versión italiana probablemente del Cholo Simeone. Pero además, no señores, señores El nombre del día y yo creo que de próximos próximos horas va ser Luis Nani, futbolista portugués, 29 años. Eh, si se'n recordeu, des del diumenge vos venim contant que la premsa portuguesa especulava amb una reunió en València o amb una vinguda per a València de Federico Pastorello. Finalment, segons eh, s'ha desvelat avui, la reunió se produeix en Singapur entre Pastorello i Peter Lim. Donen el ok per a la contractació d'este futbolista. Se van a pagar els 8 milions i mig de la clàusula i el jugador sembla que en rebaixa ostensiblement el seu sou per a poder vindre al València Club de Futbol i a partir d'ahir eh, és una evidència que el eh, futbolista Amos Atender és per vindre. De fet, ahir ja el president del Fenerbahce, Asís Gildrim en, una, eh, en un sopar amb els eh, periodistes de Turquia, eh, d'Istanbul, ja deixava entrevore que eh, no contava amb Luis Janí per la temporada vinent perquè se'n venia al València Club de Futbol. Lo primer, la primera pregunta que vos vull fer és eh, què vos ve a la ment quan sentiu Luis Janí? ve, mal... Eh, ve a retirar-se, eh, ve a ver totes, vull dir, eh, jo estic sentint de tot, que és la, la pregunta que li hem fet al, al, als oients i que ara llegirem com sempre a mitja, però lògicament també m'interessa moltíssim l'opinió dels meus contertulis. Vaig a llegir una, eh, una, una reflexió que, que, bueno, que vaig a dir una reflexió que he llegit avui en una entrevista a Paco Llestaran, uh mhm. -huh que, a, que és, el, crec que en la revista... En la pròxima Amunt, revista Amunt, la revista oficial de València, sí. Que diu que la seva exigència als jugadors que, que vinguen és sacrifici, responsabilitat, treball, compromís, inclús per damunt de la qualitat. Mm, si en eixa premissa han decidit fitxar a este futbolista és perquè tenen que estar molt segurs. Mira, així, en realitat, eh, eh, n'hi ha dos coses, no? Una, que Peter Lima ja ha dit, ha dit, n'hi ha que fitxar a Nani. A, pots, mi no, a, mi no, a mi no me consta. Ara, també és, molt, és molt difícil uh mm-hmm. -huh. arribar, arribar a aquesta a esa informació. Correcte. Jo, jo, no la, jo la dic perquè és una cosa que no, no. pot passar. En efecte, i a més, i a més Salva, jo a, comentat no la primera mitja hora. Que a mi no me consta. Uh mm-hmm. -huh. Dos, que estan absolutament segurs de que el xor complís en, en aquestes premisses, no? Si això és aixina, me pareix un xor fantàstic i un fitxatge fantàstic i un xor que, que té qualitat, que té experiència eh, ha tardat si és finalment que pareix que sí el, el primer fitxatge i és bo i és un xor que millora prou eh, el nivell de la... eleva prou, prou el nivell de la plantilla en la seva posició Yo eh, estoy de acuerdo en, casi todo lo que dice Julián. Yo sí que, para mí, el único problema que yo tenía cuando salió el nombre Nani, o la única duda que tenía, era cómo podía afectar al vestuario, porque es un futbolista, eh, pues. Eh, en los vestuarios de los que ha estado nunca ha dado problemas, la verdad, pero sí que es un futbolista de mucho temperamento, un futbolista que que digamos es una... Si es pera Ben un futbolista de temperamento. <laughs> Eh, Alabado sea el señor. E, es una, una estrella. Si es B. Es una estrella reconocida. Para mí tuvo muy buenas temporadas en Manchester y su vuelta a Lisboa fue buena. En el Fenerbahce no ha ido a retirarse para nada. Ha hecho buenos y muy buenos partidos en el Fenerbahce. Y, la verdad que es un jugador, para quien esté viendo la Eurocopa, pues eh, de lo más potable de Portugal, de lo mejor. Mira, eh, el, otro día perdón que t'allé, eh, parlàvem amb el company Pedro Acevedo de Ràdio Renaixença de Portugal, que està allí en la concentració de la selecció portuguesa, i ens ho va definir eh, dient que si Cristiano Ronaldo és el rei del futbol en Portugal o de la selecció en Portugal, el príncipe és Nani Vull dir, després de mm. Cristiano Ronaldo està Nani pues que la... al voltant del rendiment que és el que està oferint en esta, en esta Euro. I també... De fet, partia com a suplent Nani ja que defensa en un lloc. bueno, yo, lo veía como titular, ¿eh? Yo sí, que lo veía como titular. Cristiano digo que es titular. Sí. A eso son son tres calces que diría que... Y creo que hay una cosa que ha jugado siempre en la carrera en contra de Nani y es la comparación eterna con Cristiano Ronaldo. Eh, es muy injusto comparar. Eh, es como si ahora sale, ahora sale un argentino de 18 años y continuamente lo comparan con Messi. Es muy injusto. Para mí, Nani es un jugador de una calidad tremenda, que mejora, como ha dicho la, la frase que ha dicho Julián, mejora lo que hay en la plantilla en su posición. Y para mí, pues indudablemente, si llega, la única duda es si puede afectar al vestuario, o, bien por salario, o bien por, por el, el, carácter que pueda tener. Pero vamos, yo sinceramente creo que es, es un magnífico jugador. Como jugador, de lo, de lo, mejor que había en el mercado por el precio que se paga. Este está por definir en cara qué es el vestidor del, del, del Valencia sí. la próxima temporada, pero bueno... És que com... ara després te, te, tendrían que anar y i sobretot el que has de Peter Lim perquè hi ha una incidència directa. Fa una setmana estaban parlant de que el equipo estava bloquejat y ahora va fer... equipo estava bloquejat. Y ahora, anem a, y ahora anem a fer, o se va fer, una compra de 8,5 mili de 8, milions d'euros i en una fitxa que va rondar els 3 quilos segons comptem. Bueno, no, no tinc eh, datos d'això. Per tant, crec que... O el València... Jo crec que aquestes eh, el... quantitats s'estan barallant encara en, en funció el, als, al, a la llargària del contracte que li van a fer. <clears throat> En principi diuen que 3 anys, però ara després eh, entrarem a discutir-ho. Però si se produeix això, o el València entra en una dinàmica en la que el propietari ha acabat una altra volta posant una línia de crèdit per al València o és que el club té molt clar que hi ha dos o tres eixides que estan en bastadetes. Però també, en, en això... També eh, portem dies dient que el fitxatge se té que fer ara o, o, o serà molt Correcte. complicat i, i bueno, però és jo, una operació però... que se pot avalar. Ara, ara entrem ara entrem avalar... perquè, perquè crec que, que, que, crec que n'hi ha... Eh, té moltes aristes això i crec que a més, eh, en Juli, que segur que ho està tot el dia darrere del tema, eh, eh, anem a, a, jo crec que a, a contemplar totes les possibles aristes, que són moltes, les que este, este fitxatge. Abans de res, Manu, per a tu, Luis Ani, què tal? acordeu-vos del que vaig de grans despres a Mestallà. És el fitxatge més important del club als últims anys, per a mi. Uh mhm. -huh. O sigui que t'estàs il·lusionat en que puga vindre Luis Ané. És la primera volta que m'he il·lusionat en un fitxatge des de fa molt de temps. Bueno, pues eh, queda molt clara l'opinió de... Eh, Clarísima. De Manu Badeneboy, la més clara de totes. Yo le hago una pregunta a Manu, sí. que, que a mi me apasiona y... ¿Te ha ilusionado o te ilusiona mucho más Nani que la llegada en su momento de Negredo? Pues eso habla de, de lo que es Nani. 12 i mitja, però que és Camillo creo. Eh, fem una pausa per a la... Home, eh, ho espere, eh, i, i, ho dic de cor, no, no? Ho, ho dic evident, evidentment de cor. Eh, 31, pausa per a la Puli, llegim els vostres missatges i entrem en totes les aristes. Eh, el club està bloquejat, ara sembla que no tant. Eh, Montoro parla d'un pagament, eh, a lo millor eh, finançat en temps. Bueno, eh, té moltes aristes això. Anem a intentar desvelar-les totes eh, en les 29 minuts que ens resten de programa. Fins a la una esport en València, en la 97.7 ràdio, així a Esports, 97 nit. La pista del motor, la mayor concentración de empresas del mundo del motor. 22 marcas, venta y posventa, vehículos de ocasión. La pista del motor recorre la pista de silla y las comarcas de Sedaví, Alpapar, Masanasa y Catarrocha. La pista del motor. pista del motor. La pista del motor. ¿Conoces una gasolinera donde el combustible tiene los mejores precios de Valencia? No, cuéntame. Es la gasolinera Taxco, donde poner combustible es un ahorro. Además, en Taxco ahora también puedes acceder a sus instalaciones para el mantenimiento de tu vehículo y transformarlo a autogás a precios realmente interesantes. ¿Y dónde está? En el polígono Vara de Cuart, frente a ITV. Y si quieres más información, la encontrarás en taxco.es. Amigo mío, se acabó. Hemos compartido todo: el verano, la playa Carlota, María. Hijo, ¿qué haces hablando solo en el garaje? Despídete de tu coche. Ven a Peugeot y consigue el doble del plan PIB en toda la gama financiando con PSA Financial Services. Promoción válida hasta el 31 de julio, fin del PIB. Consulta condiciones en peugeot.es. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla. El Colegio de Gestores Administrativos de Valencia y la Universidad Católica San Vicente Mártir informan de la apertura del plazo de matrícula para la inscripción de la cuarta edición del Máster Universitario en Gestión Administrativa. Matrículate y accede a la profesión de gestor administrativo. Más información en ucv.es o gestoresvalencia.org. Colabora Mutualidad de Gestores y Siga 98. Diviértete con Conduce, siéntela. pero si no hace falta. Mini, 100 euros al mes, mantenimiento incluido. ¿Para qué decir más? En 35 cuotas, entrada 5.940 con 30 euros, cuota final 10.144 euros, TAE 8%, plan PIB incluido, financiación ofrecida por BMW Bank hasta el 30 de junio. Infórmate en gasa.mini.es, tu concesionario mini en Cuart de Poblet, Valencia. Si te agrada el sport, esta es la tegua cita obligatoria Sports 97 NIT, el teu equip, la tegua radio Pillando. Les 12 de la nit i 33 minuts. La pregunta que vos estem fent en el Twitter, arroba esportgen97, vos sembla, Nani, un jugador adequat <laughs> per al nou projecte del València? Juan Piso diu sí. Jaime Ruiz diu quin projecte. José Francisco diu sí, sempre que fitxe per aportar i no per comer paella. Àlex Muñoz diu no. Juan Carlos Bermúdez diu y mañana Dios, y si mañana Dios no quiera parte la tibia, hasta que no haya pruebas médicas y firma, no hay nada hecho en efecto. Es que eh, no pase la prueba médica, no será futbolista de Valencia al trabajo es que se puede arribar una cola per Fenerbahce, pero al traspas <coughs> Lluís diu, tot fitxatge és com un meló, és dolcet o és com un calabací. David diu, crec que sí. Alfonso Gómez Lobo diu, según le he tenido ahí estarán, eh, hemos de olvidarnos del Valencia campeón. Así que cualquiera sirve. Jorge Alfani diu, ¿qué projecte? Nacho dio el tiempo de ahora quitar las razones. Ahora tenemos que animar. JW Sam VCF diu econòmicament per el que digueu no, però esportivament millor a Fegulí. Edgar M. Taker 2 diu sí, i també ho he vist jugar és un jugador molt ràpid i desequilibrant amb gol i casta. Daniel Hidalgo Gómez, <laughs> si li donem així de Neguedo en París un bon fitxatge Jesús Talazona de Unanilla está de tornada, ve así a chubilarse. Luis Ibáñez Diu no me gusta, es un cabeza loca parecido a Miguel Brito, ojalá me equivoque. Vicente Casain, pense que no te resabora en un projecte de club, em sembla més un capricho del si no, i tot pot eixir bien. Tabo de Benimodo, Diu, falta saber si Nanís s'integrarà amb normalitat al València, ja que els dubtes venen per aquesta circumstància. <clears throat> Mister X diu, se'n va fer Gulí en fitxa alta i ve Nanís. El canvi ve, no? Encara que cobre molt, algun dia d'estos ens té que eixir bé. Vicenzo Tassavera diu Bona nit, un altre tangue ompliu butxaques i se vendrà a passar-ho bé i a xivar-se al seu amo. Fran Gómez diu, la veritat és que sí, crec que augmenta la qualitat de la plantilla, sobretot millora Sosó en la banda dreta. Amun diu, grave error fichar a Naní, si fose bueno no hubiese salido de la Premier, el año que viene lo querremos regalar por su alta ficha. Eh, Paco Orduña diu, no, Valencia VCF diu, sí, Manel Blesa diu Romarios, Kluivert, Xelgueras, Corradis, Diballos, Sedús, Gaspar, Negredos i molts altres. La història continua en Naní, no ha de Fan, <coughs> perdó, València Estan diu, ojo, jubilarse con 29 anys. Che diu, projecte no tenim, Nani està acabat, bona nit, Peter Lee ens ha enganyat. Mira 50.000 diu, bon jugador, és millor que Piatti. Josep Prats diu, Nani em pareix un jugador que pot aportar pólvora a aquesta banda del València. A veure si per una vegada encertem un fitxatge. Vicente Almagro ...diu no. Otro que viene con la cartera llena y con todo el pescado vendido. Negredo, segunda parte. Así no vamos nada bien. Ahora me espera así. ...diu algo así con... Eh, Paco Ballester dio una vuelta profesional. Debería tener una imagen profesional. eh, <laughs> li recorden a Montoro el secret que es va desvirar a ir eh, Carlos Bosch de la portada que havia proposat de Paco Alcácer amb la pinya colada en la platja i diu Montoro, per favor, la portada de Super després de l'eliminació d'Espanya era Alcácer amb la pinya colada a Ibiza, per l'amor de Déu Jesús F, jo, crec, jo li vaig dir que era molt bona portada i jo que l'aposta per ella Jesús F diu, dependerà de la seva actitud i si viene a competir o passar <coughs> Spider-Man diu, si no coneguem el projecte com a saber si el jugador és bo és com saber si la sèquia va plena sense assomar-se al rec Iván, valenciana. Iván Redondo diu, ilusiona por quién es, pero tengo dudas, estos tipos de fichajes suelen salirle mal a Valencia. Enrique Sayas, bueno es que aún yo no sé qué proyecto tenemos jóvenes expertos defensivos, ofensivos, aún no lo tengo muy claro. Mirmedón, diu, yo no me fío, queremos resultados y actitud. No quiero ilusionarme por un hombre famoso y que acabe siendo un negredo parte 2. Kevin Perpinás de Francia diu, fichaje ilusionante, a lo poco que se ponga las pilas retirá más que Piatti, Negredo y Fegulí. reunidos. Amunt sempre, Gustavo Castellón diu no me refie, el jugador té classe però el cap eh, el durà o el deixarà a qualsevol lloc, i Zakiu que ens posa una notícia que ha fetjat els companys de El Mundo Deportivo, el Barça ofensiva a per André Gómez. Estarem pendents de el que es puga mellar. Estàvem parlant de el que suposa este fitxatge. Eh, les tres últimes setmanes les hem les dient el problema que té Suso és que el, el club està bloquejat, perquè hi ha un tope de fair play del qual la Lliga ha informat al València que no pot incrementar i mentre no isquen futbolistes, i a més, eh, ho va dir el propi Suso, eh, no van a entrar-ne. De moment no han eixit i sembla que pot entrar-ne un, amb el qual o és una altra injecció econòmica, altra línia de crèdit que obri el propietari amb la seva empresa, o el València té molt clar o molt avançades algunes eixides que va a concretar en els pròxims dies. a mí hay una cosa que me tranquiliza en todo esto y que me gusta y que creo que hay que recalcar. El Valencia es consciente de esa situación del fair play, pero a pesar de eso está trabajando muy bien y trabajando mucho la posible incorporación de futbolistas. Y lo de Nani es un ejemplo más. Es decir, las salidas tienen que llegar y llegarán. Pero si salían jugadores y el club estaba parado, habría sido dramático la realidad es muy distinta. La realidad es que el club se está moviendo, Suso se está moviendo y que hay muchos jugadores con los que se ha contactado. Y eso creo que es lo más positivo o lo, que más tiene que mirar la afición en estos momentos. Manu Julen, Manu. Sí, sí, és veritat. A més, jo estic entusiasmat de que n'hi hagi polèmica en entorn a Nani, per exemple, perquè no n'hi ha un criteri unificat, i no, això no, no. és meravellós per al triomf del suor, perquè no n'hi ha cosa pitjor que fer un carpin. Saps? Tot el món... i després... Fer un ah". carpin. Que sí. viejuno! Que, bueno, és lo que soc. <laughs> Escolta, que jo, que jo sabia de lo que te referies, o que jo també sóc igual que tu. Mil mi, mil mi, dos mil milions! Ai, ai, ai. Què és, això què és? 8,5? 8,5. Però bueno, però si és la meitat d'un lateral que no juga, què dius? En els preus que estem pagant l'any passat? Això és, però és que, és que sols per el preu que és, com se mou, mou el, el futbol, ja és perfecte com operació. A poc que la cosa puga anar bé, ja pots vendre-ho, en el pitjor dels casos, millor. És que és molt difícil perdre en això. No, però no hay que pensar en venderlo, hombre. Hay no, que... no, estic parlant per les gafes que diuen no, ja, no, no, ja, escolta, això, això és terrorífic, tu, que eh, I se ha vingut a subir-se, deixa-ho, deixa En el pitjor dels casos, guanyem diners. I en el pitjor, ens va donar una alegria i un ritme i una capacitat de xoc i, i, i, una, i, i, i gol i, i, i, i, Tico, jo pense que este ficarà en dalt més allà. Esa és la meva opinió, ja està. I, i com esto, pues tot, doncs eh, jo penso que és un canvi, un canvi de que les coses... Es pen... Jo hem fitxat gent que no sabíem qui era, que teníem que estar tots a YouTube buscant els vídeos per veure qui era aquest jugador. I això eh, lo hem fet tots perquè dius, ara, ara aquí m'he fitxat, aquí hem fitxat, no sabies res. I ara dius, oye, pues mira, escolta, este tío, titular indiscutible, el príncep de Portugal, eh, un jugador destacat de l'Eurocopa. Home, ja podem dir que a poc que vaig a veure la revisió mèdica i que Portugal arribi lluny, ja tenim un jugador de València ahí que està donant la cara. Uh mhm. -huh. A mi em pareix molt important, molt important. Eh, Julen, eh, jo me faig aquestes dues preguntes. Vull dir, o línia de crèdit que ha obert el propietari novament, o és que el club té molt clares i molt avançades algunes eixides. Però és que me dona igual. Pues si, si té que obrir una línia de crèdit, pues millor. No? Home, si, si l'obri millor, lògicament. El València Ajuda té... a desbloquejar el club. El València té que complir el fair play el 31 d'agost. Uh mhm. -huh. I el 31 d'agost tindrà que... De així al 31 d'agost tindrà que fer les coses per a, per a complir i si no, pues, pues ahí el propietari sí que tindrà que, que intervenir. A partir d'ahí, eh, què és el que té que fer el València? No fer res, no, no negociar, no fitxar xors, pues, home, jo dic una cosa, s'està mirant molt en què s'inverteix eh, en què s'inverteixen els diners. Uh mhm. -huh. Si no ha fitxat el València Còstic i si no ha fitxat el València Diàguara, encara, uh -huh. és per uno, per dos, per tres milions d'euros. Perquè no? Perquè mm, pensa que pot aguantar i pensa que n'hi ha temps per davant i que, a veure, si, si pot eixir algun sort, pues ajuda, no? I, i si este fitxatge s'ha fet és perquè se té que fer ara o no se fa i perquè interessa molt fer-lo uh mhm. -huh. perquè de fet eh, com vos diem abans i vos contàvem abans eh, el fet que en alguns llocs s'havia comunicat que el València a intentar negociar eh, el preu de Nani per menys dels 8 milions i mig d'euros de clàusula de, de, de, er, és, és impossible bàsicament ah. perquè el Fenerbahçe sap que la clàusula expira eh, el dijous per la nit i si abans del dijous per la nit simplement en esperar, a part de el se pot demanar 9 i mig, els que vulgui, per tant no anava a negociar pes baix dels 8 i mig de la, de la clàusula. Eh, tot i així, com diu Julen, eh, era un fitxatge que calia fer abans d'aquesta data perquè, com tots sabeu, l'1 de juliol esta clàusula d'eixida de 8 milions i mig de al, del Fenerbahce expiraba y pero eso es que el Valencia ha acelerado. Con Nani además eh, hay otro punto a favor añadido a lo buen futbolista que es, es decir, no quiero decir que, miro solo, eh, el tema marketing es importantísimo. Nani es un jugador que ahora mismo en el mundo vende una barbaridad y ha vendido siempre. Y la marca Valencia se va a ampliar a muchos más lados. y, con esto no quiero decir que es un fichaje de marketing, pero yo lo que creo es que que la marca Valencia se siga exportando también es muy importante. El jugador es un fuera de serie. Eh, el jugador siempre, en todos los clubes en los que ha estado ha rendido. Más o menos o, en el sentido de las expectativas o lo que quieran decir. Pero yo lo que creo es que Nani, por ejemplo, en la Premier rindió a nivel altísimo. Altísimo. Tuvo dos temporadas a un nivel bárbaro. Y luego, pues, eh, pues eh, hay que tener la paciencia necesaria para que este jugador triunfe. Ahora bien, yo lo que creo es que este jugador nos quitamos muchas de las dudas que teníamos con otros que se fichaba o que fichaba el Valencia, que era eh, viene para evolucionar, no viene para evolucionar, viene para tener minutos para ir. Eh, no, Nani viene para ser titular. Pues la sensación que tengo yo, Nani viene porque, porque tiene. Eh, la no la necesidad, pero Nani merece el puesto de titular por lo que ha demostrado esta temporada. Y con otros jugadores, cuando venían, teníamos la duda de tiene que foguearse aún, tiene que quemar etapas. No, no, Nani ya las ha quemado. Entonces tenemos un jugador, una realidad. No hay que esperar. Pues, eh, amb aquesta circumstància eh, anem a eh, fer l'última pausa per la publicitat. En tornar, continuem parlant una miqueta eh, d'algun nom més, que està clar que Nani és qui ens ha polaritzat, però bueno, hem d'acabar de, eh, acabar de parlar de Nani, hem de parlar de la notícia que també eh, acabem de llegir dels companys del diari Esport, que me sembla una miqueta va calar al voltant de lo que vol fer el Barça no dic jo que la informació siga o no bona però de lo que vol fer el Barça me sembla una miqueta va calar. 40 e incloure eh, Tello i Jailovic mm, no ho acaba de veure no ho acaba de veure i també hem de parlar de, del tema Negredo, que estem així pegant-li voltes a, a, a, bueno, pues, eh, a, al problema que té el València amb el davanter Valleca. Fem una pausa per la publicitat, l'última, i tornem per a acabar. Vinga. T'agrada eixir a córrer? Has convertit el running en la teua passió? Superrunning és el teu programa. Tota la informació sobre les curses populars, els consells dels millors especialistes i el calendari més complet del running en la comunitat valenciana cada setmana en Levante Televisió, Informació TV i en Superdeporte. Superrunning. Superrunning. Miguel, prepárate. Tengo un plan extraordinario para el fin de semana. ¿Para el fin de semana? Yo tengo uno para los próximos años. Ahora llévate un Honda Civic por 139 euros al mes. Y con el plan extraordinario de Honda, tres años de mantenimiento gratuito y cinco años de garantía y asistencia en carretera. Les esperamos en Center Auto, calle Eduardo Bosca 13 y avenida del CID 77. Honda, The Power of Dreams. Caroline. ¿Qué? Corre hacia la luz. ¿Y? Sigue, no cejes. Corre, te estás acercando. Ya lo veo. ¿Qué pone? Mascotas. ¿Cómo? cocotas. el paraíso de las mascotas. Ahí va. Ahí voy. cocotas uno más de la familia. Amigo mío, se acabó. Hemos compartido todo. El verano, la playa, Carlota, María. Hijo, ¿qué haces hablando solo en el garaje? Despídete de tu coche. Ven a Peugeot y consigue el doble del plan PIB en toda la gama financiando con PSA Financial Services. Promoción válida hasta el 31 de julio, fin del PIB. Consulta condiciones en peugeot.es. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla. Si el Sport, esta es la tegua cita Sports Sports 97 NIT, el teu equip, la tegua radio. ràdio. Bé, doncs, eh, com dèiem, el tema de la nit eh, és eh, l'Ujani i va ser el de les pròximes hores perquè tot fa preveure que, excepte un gir inesperat dels eh, esdeveniments, el València Julen en qualsevol moment puga treure aquest comunicat públic habitualment que fa en la web per a comunicar que l'Ujani a falta de la revisió mèdica, serà... hem de tornar a deixar clar, serà futbolista del València. Serà efusivament celebrat <laughs> per molta gent fonamentalment també per els periodistes esportius que estem hàbits de, de, de notícies eh, lògicament. Eh, això mos ho dia Pablo algun oient i està clar que el fet que hi hagi un acord no significa que el jugador estigui fitxat mentre lògicament el València no va donar aquest pas no passa la revisió mèdica altra cosa és qui li passa la revisió mèdica perquè des que al principi de juny acomiadarem per telèfon Juan Albors el València no té cap de servicis mèdics però una revisió mèdica ha de passar Déu no ho vulgui que no sigui que eh, el jugador puga patir, eh, patir algun percance en el que resta d'Eurocopa. No, pero, bueno, Dios no quiera. Déu no vulgui. Pero la mejor revisión médica, evidentemente, luego tiene que pasar la de los médicos, pero la mejor revisión médica es verle en la Eurocopa. es ver el nivell al que està. No, no, que, que, que està clara. Vull dir, eh, que... Ixa està clara. Eh, lo que l'estic dient és que les pareix que, que resten, que no li passa res. No, no, claro que no. A I ver... que fins que no se passi aquesta última revisió mèdica no hi haurà... No voy a ser yo el que diga esto, pero, pero oye, que si se elimina Portugal, tampoco voy a sufrir, me refiero. <laughs> Nani ya está sano. O sea, si, se elimina Portugal, Nani está sano. Y, de paso, pues Portugal, pues quiero que, no me está gustando la Eurocopa que está haciendo y no me parece justo que llegue a, donde ha llegado, pues... Yo creo que además en Polonia da partido, no sé por qué. Pues el, jueves. El, es, el Sí, sí, sí. Eh, Polonia es buena selección, ¿eh? Polonia es buena selección y tiene muy buenos jugadores. <laughs> Lewandowski da faena, ¿eh? Y tiene un jugador que se llama... Importa, pero... Tiene un jugador que se llama Kaputska, eh, que está todavía en Cracovia, si no me equivoco, está en Cracovia, <laughs> eh, jugando, que evidentemente no... La gente va a pensar, no, para el Valencia desde Cracovia no, pero es un buen futbolista y para los siguientes programas les recomiendo que, se fijen mucho en él. ¿De qué juega Kaputska? Pues es eh, una especie de interior que también puede jugar en banda, es centrocampista y la verdad tiene, tiene, es muy vertical cuando tiene balón también y, además suele ayudar al centro del campo. Entonces es un, buen futbolista. Perfecto, 12 y 49. Eh, la noticia de la cual para los compañeros del Sport de Barcelona es que el Barça fa una oferta, o por una ofensiva, eh, que ya està de moda, eh, de 40 millones de euros eh, para fichar a André Gómez, inclogent también es dels 40 de euros Jalilovic y Tello. no acaba de veure ni a Javilovic ni a Tello. No sé quina és la valoració que, que, que, fan, que fa el Barça d'estos dos jugadors. Uh mhm. -huh. Però, bon, crec que els tècnics preferixen a Còstic i bueno, no, jo <laughs> és que dubte, jo dubte molt de que, de que el Barça ofereixi 40 quilos i dos jugadors Està el Barça una miqueta... Dub, sembla que tieso, no? Molt. No, no? No fan massa moviments. Bueno, que són molts diners i, a veure, un xor jove, que, que, que és, uh -huh. és bon xor, però bueno, el Barcelona té molts bons xors i té el, el llistó molt alt, eh? Uh -huh. 40 més Halilovic i, i Tello, eh, Leiva i Manu, ho compren o no ho compren? Manu. Jo, estic molt emocionat. Jo... <laughs> què, te passa? No plori. El pot portar jo en el meu cotxe? <laughs> Aquí. Home, André Gómez. André Gómez, tu el duries per 40 més Halilovic i... Sí. Tu saps els diners... Ni por asomo. Yo, el portería, hombre. Yo sí. Yo, yo digo, mira. Rotundamente yo... no. <laughs> No, te vaig a dir una cosa. dir una cosa. El jugador a mi m'agrada i es té que fer. I és veritat que és un jugador molt jove i que té molt de futur. Si jo tinguera la sensació de que ese tio va estar així 7 anys, li dic, no mos compliquem la vida. Però si Després d'un any i mig o dos, va, vol, va, va ser ell el que diga que se vol anar, que ja ha acabat un cicle i que se vol anar ja a creixer al Manchester United i tot això, el porta en el meu cotxe. Pues jo, Manu, jo es que soy defensor d'André, Creo sinceramente que és un futbolista increïble, que en los últimos, bueno, en las dos últimos años de, de André en el Valencia, evidentemente, no hemos visto ni la mitad de los futbolistas. los dos últimos no, los, dos años que ha estado aquí. ¿Qué va a ser? No, no, para, mí, que es, para mí que es, yo creo que es una realidad. Para mí en cara no, no decidís partir. Para mí, la temporada que ha vivido en Valencia es muy difícil. Es muy difícil y muy complicada. Igual que jugar con Portugal es muy complicado. Pues pero eso, 40 millones de jugadores que las cosas no van a cambiar de una temporada para otra de, que ahora no, van, no a ganar tampoc, eh, salvo, bueno, el futbol mai, mai se sap, però n'hi ha que pensar que va ser una temporada també de transició encara una miqueta millor. Anem a fer una cosa, enviarem a Pablo Leiva a negociar en el Barça. Molt bé, sí. 80 trau. <laughs> de la manera que estaven en Andrés, sí. Però perquè és molt d'aquest tipus de, de futbolistes. Està me, eh, Pablo fa, fa com han dit en, en el tio Folgado, que són des que agraden aquest tipus de, de jugador del, del tiki-taka, que jo cada volta m'agraden menys. Eh, jo eh, honestiga... Ah, yo A, a, jota, yo yo y pasiva y torno a bañarme y sé que eso no es popular. A mí, André, ha parecido siempre más bonito que vos. ¿Hay, algún oyente? La, de André Gómez no es la del tiquitaca, eh? No, para mí para nada. Para nada. Para nada. De hecho, siempre he defendido que, que, Parejo le viene mal a André. Eso sí, oyentes de este programa, Manolo, mm. el otro día, después de la actuación de, de André contra Croacia, no estuvo bien, la verdad que no estuvo bien. No, ni contra Croacia, ni el último partido de la fase de grupos, que no recuerdo contra, Pero, contra iba a ser. Eh, fue contra Hungría. Contra Hungría, correcto, ya va a ser muy contestado. Pero, y, y, hay oyentes pues que, que, que la verdad que, que, se acuerdan de lo que hablo de, de André y la comparación con, con Parejo y, y, he recibido pues algún, uh -huh. a, algún mensajito que otro. Eh, yo sigo defendiendo lo que ha dicho Julián. André no es un jugador de tiquitaca. André es un jugador que con espacios, si tuviera un centrocampista al lado que entiende lo que es André y le da el balón a la primera Pero para que no mantenga que... ningún el Valencia, que no mantenga ninguna selección de Portugal, no, ya, me, bueno. ja, ja és molta gent la, la que no l'entén. Tampoc te pases, Manolo. <laughs> Hace vos partís en la selección también, eh? Sí. No, yo no, digo bueno, que no, yo no sí. digo que no la chafet bello. De hecho, el primer partido de André en esta Eurocopa fue de lo mejorcito de, de Portugal. Bueno, para mí. Va a hacer una asistencia y, y poco más. Para mí, para mí però bueno, és que és un tipus de pues ja va fer, mi... ja va fer <laughs> molt, molt més que la majoria de, de, de, des de bé. <laughs> Això sí. Puc eh, dir una cosa? Sí, sí. pots dir el que vulguis, clar. Mira, tu imagina't <clears throat> que... No, perquè per interrompir... És que estava fent comptes. Tu imagina que ara eh, venem a André Gómez i, i prendrem al Negreto i logrem... I de repente... Això, una cosa, per cert, disculpa que te deia, Manu. Lo que diu Esport, jo crec que si estan errats, sí. és que eh, la clàusula d'Andrés són 40 milions d'euros i així que dic que estan errats. Entonces, es que, eh, Hali Lobby y el Atre, que són de, de regal. De regalo. No. De regalo. no. <laughs> Uno es el jazz y, y el Atre... No, sembla que, que volen rebaixar els 40, els 40 sembla que els volen rebaixar amb Hali, Jairo Pero espera, és ah, que és un, error, un error tipogràfic que encara mos lo estem pensant, però, però, però per, per l'amor de Déu. Tu imagina't que fora així i tu dius, escolta, mira, eh, tu imagina't que no que no, no haguera ese canvi i que de repent ve un equip i vol eh, portar-se André Gómez. I mos, nosaltres ens gastem, ens gastem els diners en un, en un, en un davanter i, i fitxem a Halilovic, per exemple. I l'hem fitxat i hem pagat 20 milions. I tu dius, bueno, pues vale, pues anem a veure, a l'esportiu va estar bé. Jalilovic, si me apures... Proyección, en el millón de escasos, te pararía de 8 millones de euros. mes, pero un jugador que acaba suplente suplente en el Sporting Gijón, no os pague. Manu encara, me, sembra una pera mental. Manu cara está confundido en espesos y espesos convertibles y, ah, ¿no? y Y... Además, Manu, eh, has dicho que, que, André lo llevarías en coche. Pues, si a Jalilovic, que me parece un jugador espectacular, la temporada la ha acabado como suplente en Sporting, ¿eh? Sí, bueno, pero mira, mira, pero sin gols a un equipo que no tiene muchas posibilidades de gols y en 20 años, a una progresión impresionante. No, no, si yo me reí en su momento cuando... Eh, Odegar me parece un, buen jugador, pero cuando en su momento llegó al Madrid Odegar y lo comparaban con Halilovic, yo decía, pero Halilovic es un futbolista hecho. Es un jugador Sí, sí, este, este de futuro. Pero este Andrea me parece que llegará a ser mucho más que Jalilovic. La sensación que tengo. me estello, nos, nos donan lo más importante en el fútbol, que es el gol, que es lo más difícil de trobar, Y dos posibilidades de gol, mes 40 millones. Ascolta, o tenim a Pelé, o Dios bueno, ahora a que nos paguen la cláusula y nos regalen dos. Yo, de verdad... Pues yo te voy a decir una cosa. O o, está claro que es o Pelé o que es el hombre de la, fabregas Eurocopa. está muy bien considerado mm. en, pues en la Premier, en el Barcelona, pero por Fàbregas se han pagado millonadas. ¿eh? Sí. Y a mí André me parece que es un futbolista que en la Premier haría mucho más de lo que hace Fàbregas Son maneras, pero, mucho, son de volver. Pero mucho más. ¿eh? A mí encara m'ho tindria que demostrar. 12 56, Montoro, que fem en Negredo? Uf. <laughs> És que quasi tot el que se m'ocorrís... No és bo. <laughs> T'ha canviat la cara. T'ho he preguntat i t'ha... Te ho he preguntat, has tardat, il·legal. has tardat un segon en, en respondre, però t'ha canviat la cara. Estava a punt de ir por el cafè, eh? Estava a por el cafè, eh? sí. Molt difícil. Jo, el València el que té que fer és intentar com siga que, que estiga incòmode i que se'n vaja. Mhm. Mm -hmm. Perquè no és possible. És que no és possible. Si hi haguera alguna possibilitat, pues, se miraria, però és que no és possible. Negredo, pero tú no te cabuda de qué manera en el Valencia. No. Pablo, tú casi has defensor de Negredo. Sí, lo fui hasta, hasta cierto punto. Eh, también tengo que decir que, que Negredo... No, no, no te culpes. No, no, Tots, tots, por eso, o la gran mayoría en pensar que Negredo era un gran fichache hmm. y la andaba a trencar así en Valencia. El hmm. problema es que no a Fed. Sí, y, y ha sido también perjudicado repito, por, por el año que ha tenido el Valencia. Eh, creo que es un jugador que es muy difícilmente recuperable para el nivel al que estuvo. Creo que, no, no, lo vamos a ver más. que hay ya dos cosas en el genóstico de gol. Uno, eh, que el año del Valencia, eh, el año anterior también estigue y tampoco estigué. Y el año anterior va a ser muy mejor. Y según, y según, eh, lo de que no anava a estar al nivell de que estava, evidentment, jo crec que ningú pensava que Negredo podia estar al nivell del Sevilla del City, però sí que anava a ser un jugador de 13, 14, 15 gols. Pues... És que, és que ni tan sols s'ha costat això. Bueno, no hablemos de números, Manolo, pero, pero a lo que voy es que creo que Negredo cuando llegó, dices que nadie pensaba que iba a recuperar el nivel del Sevilla del City, yo sí que pensaba que el del Yo el veía un molt bon fitxatge eh, se me pensava que se n'hi no, bastant. eso, eso tiene un problema que igual al final la l'acabes Sedin mm. de qualsevol manera a se mm. puesto y te fica 25 gols año que ve eh? Yo ho veig complicat Yo ho veig complicat pero pot passar eh? Señores, ha estat un plaer compartir temporada amb vosaltres Manu una forta abraçada i gràcies per tot puc canviar a Negredo per Jalilo Vichitello eh, ja no arribes <laughs> Gómez, gràcies gràcies Adeu. forta abraçada Señor director de Superdeporte, lo dic també, gràcies perquè des del primer dia és que ha estat així tirant una mà i venint a les tertules i això ja que agrair-ho. Moltes gràcies, Julen. Res, bona <laughs> nit. gràcies. Pablo, ¿a tú qué te vas a sentir? Porque de después de de demà tenía euro y voy a parar un par de cosetes santo. Perfecto, y lo que he dicho, el jueves a, mirar a Kaputska, eh, jugador banda izquierda de Polonia y eh, que ayuda mucho al centro del campo. Estaré en pendents. Gracias a todos. Eh, de Maya sabeu, 3 meses quarts, en Pere el Murciélago. Nosaltres tornem 11 y en la radio. Acaba Sports 97, comienza la nit. Gracias, adeu y fins Que se aloja en el asiento de detrás, confiando en que nos diga, mira chico pasa lo mismo, duerme ya. Oh, oh, oh,